cijenine sestre, islamska porodica, porodica sačinjena od muža, supruga muslimana i žene, supruge muslimanke, velika je Allahova blagodat. Ogromna je Allahova blagodat. Brak sazdan iz ovakvih Allahovi subhanahu wa ta'la pokornih robova, žene, i muža, muslimanke i muslimana, to je naopisiva Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. Ogromna Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat koja je, nažalost, većina nas muslimana nije svjesna. Čak šta više nalazimo u Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, u Kur'ani Kerimu, da bračnu zajednicu, stupanje u brak muža i žene, smiraj, supruga u svoju suprugu, iskazivanje ljubavi i samilosti jednog prema drugome, Allah subhanahu wa ta'ala naziva svojim ajetom, dokazom, dakle posebnom stvari. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 21. ajetu sure Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون doista od njegovih Allahovih ajeta jeste to što vam od vaše vrste stvara za vas, za vas žene od vas to je da Allah subhanahu wa ta'ala ajeta dokaza što vam od vaše vrste za vas stvara žene, zašto li teskunu i lejha, da se smirite uz njih, da osjećate smiraj, udobnost pokraj njih i od njegovih ajeta je to što između vas daje da postoji ljubav i samilost među vama. Allah subhanahu wa ta'ala među vama uspostavlja ljubav i samilost. A to sve opet zbog toga što nam daje žene od naše vrste. Šta mislite da, ne, da je žena od neke druge vrste, nije od ljudskog, nije ljudskog bića. Zar bi bilo ljubavi, zar bi bilo samilosti, ne bi? Osjećao bi odbojnost. Hm? Pa dakle, to je od i ajeta što nam daje žene od naše vrste, da se smirimo uz njih. I što Allah subhanahu wa ta'la između nas daje, da postoji ljubav i samilost, i to su ajeti, dokazi za one koji žele da razmišljaju. To je Allahova subhanahu wa ta'ala ogromna, ogromna blagodat prema nama. Kada dođe do sklapanja braka od strane ovakvih Allahovih pokornih robova, muslimana, muža i muslimanke supruge, zasigurno uz Allahovu dozvolu na njihovim rukama gradit se čvrsta islamska porodica. Čvrsta islamska porodica. Jer kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala suri Al-A'raf 58. ajetu, وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ Iz lijepog predjela izniče izrasta svakovrsno bilje iz lijepe zemlje sa lijepog mjesta izrasta svakovrsno bilje وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَ a iz ružnog neplodnog predjela izrasta sa velikom mukom doista su to ajeti za one koji žele da budu zahvalni za one koji žele da budu zahvalni Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa porodica predstavlja osnovu svakog društva, osnovu svake zajednice. Prva je cigla u izgradnji društva zajednice. Pa koliko ta cigla bude čvrsta, bude jaka, bude izgrađena, takva će biti i zajednica. I zajednica će biti jaka, čvrsta i napredna. I obrnuto, ukoliko prva cigla društva zajednice bude slaba, nejaka, takva će nam biti i zajednica. Muslimanska porodica, islamska porodica je prva muslimanska islamska medresa, škola. Prva, zatim postoje druge. Ali djeca se prvo odgajaju u svojoj kući. Iz takve islamske porodice izlaze učenjaci, izlaze kadije, izlaze daje, izlaze vođe, izlaze borci na Allahom putu. Iz takve čvrste islamske porodice izlaze čestite žene, čestite djevojke, buduće majke, odgajateljice. Zato Islam veliku pažnju posvećuje izgradnje porodice. Zato Islam veliku pažnju posvećuje izgradnje islamske porodice, islamske kuće, islamskog ambijenta unutar kuće. Na prvom mjestu, kod izgradnje islamske porodice, Islam posvećuje ogromnu pažnju pravilnom odabiru supružnika. Na prvom mjestu da bi ta islamska porodica bila kako treba, da bi islamska kuća bila kako treba, da bi živjela po islamu, po Allahom subhanahu wa ta'ala šarijatu zakonu, islam ogromnu pažnju posvećuje pravilnom odabiru supružnika. Zašto? Zato što su oni temelji porodice, a ponaročito supruga. Zato su došli brojni hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam koji govore o odabiru supruge, o njenom odgoju, o njenoj vrijednosti. Pa vam je dobro poznat hadis, vjerodostojan, u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu sam tunkehul mar'atu li arba. Žena se ženi zbog četiri stvari. Muškarci traže ženu zbog četiri stvari. Li maliha, zbog njenog imetka. Li hasebiha, zbog zbog njenog porijekla, ugleda, njene porodice. Voli džemaliha zbog njene ljepote, voli diniha zbog njene vjere. Falfer bidati din teribet jedak. Zato ti se prihvati one koja ima dobru vjeru, pa ćeš biti blagoslovljen. Bićeš beričetan, imaćeš beričetan život. Većina ljudi, muškaraca, traže ženu po spomenutom redoslijedu. I metak u očima, para. Samo traže i metak ako porodica nije imućna, jest ugledna, lahko će doći do para. Ugledna je. Ima dobro porijeklo, ima ugled. Može lahko doći do novca. Zatim ljepota, zatim na kraju vjera. Pa nam Allah, poslanika Alihi Salucam, indirektno poručuje, nemojte biti kao većina. Većina traži ovo. Prvo, drugo, treće. Na kraju traži vjeru. Ne, vi uzmite onu koja ima vjeru, pa ćete biti blagoslovljeni. Vaš brak će biti blagoslovljeni. Također u vjerodostojnom hadisu kod imama muslima kaže Allahov poslanik alaihi salatu islam et dunja meta dunjaluk, život na dunjaluk je naslada, uživanje u hajru meta i dunja al maratu saliha a najbolje i najveće uživanje na dunjalku jeste čestita žena najbolja, najveća naslada na dunjalku jeste čestita, čestita žena u hadisu kod imama Taberonija šeha Albani ga je ocjenio dobrim Allahov poslanik alaihi salatu islam kaže ko se oženi upotpunio je polovicu svoje vjere pa neka se pobrine za ostalu polovicu ko se oženi upotpunio je polovicu svoje vjere dakle polovicu vjere je upotpunio neka se pobrine za ostalu drugu polovicu također na drugoj strani Allahov poslanik alihi salatu islam savjetuje staratelje žena staratelje djevojaka njihove očeve, njihove djedove, njihovu braću koji ih već zastupa. Pa kaže Iza etaku men tardavne dinahu wa hulukahu fe zavidju illam taf'alu takum fitne fil ardu wa fesadu na'rib Kada vam dođe neko sa čijom ste vjerom dođe da prosi vašu kćer, vašu sestru, vašu unuku Kada vam dođe neko sa čijom ste vjerom i čijim ste moralom zadovoljni oženite ga Udajte svoje kćeri za njega Ako tako ne postupite, proširit će se fitna, smutnja i ogra, ogromni razvrat nemoral, nemoral na zemlji. Dakle, došli su brojni hadisi u kojima se postičemo da na ispravan način odabiremo svoga budućeg bračnog druga. I ovi hadisi također, vidite dakle čemu se daje akcent, uglavnom vjeri, ovi hadisi također su i za prakticiranje nakon sklapanja braka. Dakle, ne samo da bismo se oženili ili da bismo se udali na ovakav način, tražimo i poslije zapostavljamo te hadise. Ne, akcenat i nakon sklapanja braka treba da ti vjeri. Pa dakle, treba jeli nastojati, izgrađivati i dalje nakon braka izgrađivati kod dotične osobe jeli, vjeru, dakle vjerski odgoj da nam bude prioritet. Kako čuvati ovu Allahovu blagodat? dakle brak, tu ljubav, samilost, kako se obhoditi na najljepši način prema svojoj supruzi ili prema svome suprugu, kako dakle živjeti islamskim životom, o tome večeras dakle progovorit ćemo ukratko, dakle nešto o odnosu muslimana prema svojoj supruzi. Iako je dakle tako naslovljeno predavanje, da neko ne bi likovao sa strane. Iako je tako naslovljeno predavanje, odnos muslimana prema svojoj supruzi ili kako da se jedan musliman odnosi prema svojoj supruzi, sve ovo što ćemo ako Bog da spomenuti ukratko, odnosi se i na drugu stranu. Kako da se supruga, kako da se supruga odnosi prema svome suprugu u većini, u većini dakle slučajeva. Dakle, nastojaću da mnogo ne odužim, i da budem, ako i kako mogu, jeli, što razumljiviji. <clears throat> dakle, prvo, na prvom mjestu, znaj, brate, muslimanu, da je brak institucija ili odnos međusobnog uzajamnog potpomaganja, a ne uzajamnog iskorištavanja. Brak je odnos uzajamnog potpomaganja, a ne, dakle, uzajamnog iskorištavanja. Ulazimo, stupamo u brak sa određenom osobom da bismo se potpomagali, a ne da bismo se, da bismo se iskorištavali, jer brak nije trgovina, brak nije kupoprodaja. Bračni drugovi supružnici nisu kupac i prodavac. Onaj koji ima robu i onaj koji hoće da kupi tu robu to nisu dakle bračni drugovi jeli supružnici već dakle oni stupaju u brak da bi se potpomagali u dobru i da bi se sačuvali, sačuvali zla koje im prijeti ukoliko ne stupe u brak pojedini muslimani da je Allah uputi kada stupe u brak i daj, dadnu mehr svojoj supruzi smatraju da je mehr cijena njegove supruge da je sa mehrom kupio svoju suprugu da je isplaćujući mehr vjenčani dar, mehr je vjenčani dar, da je isplaćujući vjenčani dar svojoj supruzi, da je time otkupio njenu vrijednost i nakon toga u braku s njom se ponaša kako on hoće. Kako on hoće? Ponaša se. Smatra dakle da je to njena vrijednost, ona je toliko tražila, ja sam joj dao i ja onda mogu sa njom da postupam jeli kako, kako hoće. Dakle, misli da je ona u njegovom potpunom vlasništvu i da s njom postupa, kao što postupa sa svakom drugom robom. Dakle, krema Allah, žena nije auto. Da izvozaš kao što vozaš auto i poslije ostaviš. Žena je insan. Žena je ljudsko, ljudsko biće. Pojedini kažu, a takvih slučajeva i ponajviše kada dođu, spore se, muži supruga, muži žena, spore se, problemi u braku, hoće da se rastave. Kaže, ja nisam ništa uradio loše ja svoju ženu nisam ni u čemu zakinuo dao sam joj mehru izdržavao sam je udjeljivao na nju hranio, pojio, krov nad glavom obezbijedio, čak šta više u dugove se zbog nje zadužio ha? subhanallah kada je žena kreme kumula životinja nije žena došla iz babine kuće tebi da jede i pije to je mogla i u kući svoga babe nije željna tvoga novca nije željna tvoje kuće i ostalog. Došla je iz babine kuće tebi u tvoju kuću da s tobom živi život. Da ti podijeli ono što ima kod sebe i da joj ti udjeliš ono što imaš kod sebe. Da ti pruži ljubav, da joj pružiš ljubav. Da ti pruži osjećaje, samilost i da joj ti isto to pružiš. Ona dakle nije potrebna toga što ti jeli, spominješ. Nije izašla dakle iz babine kuće osim zbog toga da se smiri uz tebe i da se ti da se ti smiriš uz nju. Zato dakle brak u koji stupamo znajmo dobro da je brak uzajamnog potpomaganja, ne dakle iskorištavanja kako to se zna često jeli reći. Zato dakle na ispravan način shvatimo svoju odgovornost u porodici, u braku, jeli to što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao kavamet, dao nam upravu u braku, da smo mi ti koji vodimo porodicu, da smo mi ti koji usmjeravamo porodicu, to ne znači da se mi možemo izvidljavati na njima. Da mi možemo raditi što god hoćemo nad, nad njima ili ženama. Nemojmo zaboraviti riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam, a počesto ili zaboravljamo ili ih pogrešno razumijevamo kada kaže u hadisu kod Buharije, kod Muslima, jer dosta na hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibba li nafsi. Niko od vas neće vjerovati kako treba. Sve dok ne bude želio svom bratu ono što želi sebi. Jeste, u hadisu stoji svom bratu. I mi kad čujemo hadis, mislimo tamo nekom na ulici. Ovakvog ponašanja najpreći su naši najbliži da želimo njima ono što želimo i sebi jeste svim muslimanima općenito ali takvog odnosa su najpreči naši roditelji naša supruga, naša djeca da se s njima obhodimo onako kako bismo željeli da se i oni da se i oni prema nama obhode je li zato prema svojoj supruzi obhodimo se onako kako bismo željeli da se da se ona obhodi prema nama Ibn Abbas radijallahu anhuma lijepo bi se oblačio i govorio želim da se dotjeram svojoj supruzi kao što želim da se ona meni dotjera kao što želim priželjkujem, tražim od nje da se uljepša meni, da je u, lijep, u lijepom izgledu predavnom tako isto nastavim da i ja budem da ja budem pred njom dakle brak je odnos uzajemnog potpomaganja ne iskorištavanja i poslije rastave zatim drugo znaj i budi ubijeđen da potpunost u vjeri, potpunost u moralu, ponašanju, obhođenju, razumu, nemoguća je kod ljudi. Nemoguća je kod ljudi, a naročito žena. Općenito kod ljudi, a posebno kod žena. Potpunost u vjeri, potpunost u razumu, potpunost u obhođenju nemoguća je kod ljudskog bića. Nema savršenog čovjeka, a naročito žena a naročito žene. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam hadisu također kod Buhari kod Muslima, jer dostan hadis mutafakun alej. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam istausu bin nisa oporučuje vam da se lijepo obhodite prema ženama. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Jer doista je žena stvorena od rebra. Njegov najvisočiji dio je najkrivlji. Kraj rebra je najviše, dakle, iskrivljen ukoliko in zahabte tuqimuhu tuqimahu taksuruhu ili kesartahu ako budeš nastojao da, da ga ispraviš da to rebro ispraviš lomćeš ga ako budeš nastojao kako ti misliš da ispraviš to rebro slomićeš ga a ako ga ostaviš neće prestati biti iskrivljeno zato kaže istausu binisa oporučuje vam da se lijepo da se lijepo obhodite prema ženama dakle u ovom hadisu spominje se žena je stvorena od krivog rebra žena je kriva u ovom hadivu se ne želi omalovažiti žena pocijeniti žena ukazati na njenu manjkavost ciljem ne do Allah ponižavanja omalovaženja ne već ovim hadisom želi uporučiti ljudima kako da se opode prema ženama ovim hadisom se poručuje muškarcima na koji način trebaju se obhoditi prema ženama. Zato je Allahov poslanik alihi salcam i početak hadisa i završetak hadisa završio oporučujem vam da se lijepo opodite prema ženama. Kada ti neko kaže, pazi, ovaj čovjek je slab. Pripazi se. Jel to se želi ono malovažiti ili se tebi poručiti kako da se obhodiš prema njemu? Kad se kaže čovjek je slab, čovjek je bolestan, čovjek pri sebi ima bolest, ima mahanu, to i to, ne želi se ono malovažiti, već se dakle time želi poručiti tebi kako da se obhodiš, kako da se obhodiš prema, prema njemu. Zato trebamo biti svjesni prirode svoje supruge, prirode, ženine prirode njenog, njenog stanja u kojem se jeli, nalazi i ne tražiti od nje potpunost, već je dakle prihvatiti onakva kakva jeste i polako je popravljati ne onako kako bismo mi htjeli i za koliko dana bismo mi htjeli pa i onda jeli slomiti i slomiti slomiti jeli svoj brak dakle budimo svjesni i prihvatimo je onakva kakva jeste i popravljajmo je polako Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam je rekao u hadisu kod imama muslima la jafrik mu'minun mu'mineta neka vjernik ovdje se misli na muža i ženu neka vjernik ne prezire ne mrzi vjernicu ako bude mrzio zamrzio neku njenu osobinu sa drugom osobinom njenom će biti zadovoljan in kerihe minha huluqan radije minha ahar. Ako bude prezirao neku osobinu kod nje, sa drugom njenom osobinom će biti biti zadovoljan. Pa šejih Sadi rahimahullahu ta'ala ima prelijep osvrt na ovaj hadis kod imama muslima. Kaže, iako ovaj hadis govori o obhođenju, našem obhođenju muškaraca prema ženi, hadis se može uzeti kao općent hadis. Sa svima na ovakav način se obhodimo ako kod brata muslimana ovog ili onog primijetiš nešto čime nisi zadovoljan pogledaj u drugu osobinu s kojom ćeš biti zadovoljan pogledaj ukoliko čuješ od njega neku riječ lošu vrati se, prisjeti se njegovih dobrih riječi od njega doživiš neko loše dijelo vrati se, prisjeti se njegovih dobrih dobrih dijela i slično a ponaj prije kao što rekao i sam hadis govori Na takav način postupajmo sa svojim suprugama, sa svojim djecom, sa, sa svojim roditeljima. Pa, dakle, kaže šeh Sadi, iako ovaj hadis govori o obhođenju sa suprugom, on se može posmatrati općenito, pa se na spomenuti način treba obhoditi prema svim ljudima. Ako neku osobinu preziremo, kod njih drugom osobinom ćemo biti zadovoljni. Dakle, od svoje žene ne očekujemo potpunost. Nemoguće je, nemoguće je, dakle, tražiti potpunu ženu, savršenu ženu, potpunog prijatelja, savršenog prijatelja. Onaj koji bude tražio potpunu ženu, savršenu ženu, ženu on će svoj životni vijek proživiti sam. Neće naći takve žene. Onaj koji bude tražio potpunog savršenog prijatelja, ostaće bez prijatelja. Nema takvih ljudi. Nema potpunih savršenih ljudi. Već dakle, manjkavi smo svi. Svi griješimo svi kod sebe imamo mahana man, manjkavosti, pa ukoliko doživimo od svoje braće, od svojih supruga, od svoje djece nešto čime nismo zadovoljni, pogledajmo dakle u one osobine kojima smo zadovoljni. Može žena biti dobre vjere, ali vala ne kuha dobro. Može žena da se lijepo tebi dotjera, ali u spremanju kuće ne ide baš najbolje. Jel? Pa nemoj joj to uzimati za ozbiljno nemoj zbog toga kažnjavati ne nemoj zbog toga jeli na ovakav ili nakav način oslovljavati jeli, i e, pogrdne riječi i govoriti već dakle to je pogotovo dunjaluk ne osvrći se ne osvrći se jeli mnogo na to već dakle budi zadovoljan sa ovim njenim dobrim vrlinama nemoj zaboraviti da si ti manjkav nemoj zaboraviti da si ti manjkav i ti kod sebe imaš mnogo manjkavosti pa zar bi volio da tebi neko prigovara non stop na te manjkavosti, da pa te neko odbacuje zbog tih manjkavosti, ha, kao što bih volio ja, ti, peti, deseti, a naše supruge prelaze preko naših manjkavosti, prelazimo i mi preko njihovih manjkavosti, a osvrćimo se ako treba na jeli, dobre, dobre osobine. Prenosi se od Ebu Darba, plemenitog cijenog ashaba, radijallahu an, da je rekao svojoj supruzi, umu Darba, Ebu Drda rekao je svojoj supruzi ako nekada u životu nešto učinim čime ću te naljutiti, rasrditi, budi zadovoljna sa mnom. Nemoj se ljutiti. A ako nešto u životu učiniš prema meni što bi me naljutilo, ja ću gledati da budem zadovoljan s tobom. Samo na ovakav način će potrebati naš bračni život. Ako učinim nešto prema tebi što će te naljutiti, nemoj se ljutiti. Manjkav sam, griješim, budi zadovoljna sa mnom. A ako ti učiniš prema meni nešto slično, ja ću biti zadovoljan s tobom, na ovakav način, na ovakav način će naš bračni život potrajati. Ashabi radijallahu anhum nakon hijdre u Medinu, živjeli prije svega u džahilijetu, zatim došao islam, dugo godina živjeli u islamu, u Medini, u Mekki, zatim došli u Medinu. A stanovnici Mekke i Medine razlikuju se i to znam svako. Pa poznato je još iz džahilijetskog doba, doba prije dolaska Islama, da žene nisu imala nikako prava. Žene nisu imala nikakva prava. I malo se taj odnos i zadržao takav sprem žena i u vrijeme dolaska Islama u Mekiju. Kad su ashabike došli u Medinu, zatekle su, dakle, da u Medini žene odgovaraju svojim muževima, raspravljaju se sa svojim muževima, hoće im svašta i reći. Ha? Pa jedne prilike Omer kada je razgovarao sa svojom suprugom pa ona malo izdigla se iznad njega i svašta mu rekla kaže zar ti to činiš? Zar to smiješ da kažeš meni? Kaže ja šta? I tvoja kćerka Hafsa govori poslaniku? Ha? Kaže i tvoja kćerka Hafsa jer je Omerova kćerka bila udata za Allahim poslanikom ali i ona to govori poslaniku pa nije mogao da vjeruje i otišao, Allahom, otišao u svoj kćerci Hafsi otišao kod nje, kaže, zar se ti suprostavljaš Allahovom poslaniku, ali sa smiješ da mu govoriš, kaže, smijem, kaže mu to i to, kaže mu to i nisam ja, kaže to ja Aisha, Ebu Bekrova kćerka. Jedne prilike krenuo čovjek da se požali na svoju ženu Omeru. Žena se izdiže iznad njega, govori mu svašta, ne ispunjava njegova prava, svoje obaveze prema njemu, krenuo da se požali Omeru. Došao do Omerove kuće na vrata, jedan put drugi put kad čuje tamo svađa unutar kuće čuje Omerovu ženu na Omera a čovjek vidi kaže ja došao da se požalim Omeru na svoju ženu a čuje njegove šta govori njegove kaže okrenuo se a Omer tok se sa svojom čuje neko kuca dok se bijeli sa ženom borio čuo neko kuca i jeli šuti ženo, čući nas, kad je završilo, izađe Omer, radi Allah tamo, vidi čovjek, odlazi iz avlije Kaže, stani, kud si krenuo, jesi li došao meni? Imaš kakvu potrebu? Kaže, vola, jesam, Omer ja došao da se požalim na svoju ženu tebi, da me posavjetuješ kako s njom da postupim, a čuo sam to što je bilo unutar tvoje kuće. Kaže, šta ću? Omer, radi Allah tamo, kaže, šta ću? Šta da radim? Žena mi je takva, ali ona mi sprema hranu ona mi pere odjeću ona mi odgaja djecu ona me čuva od harama šta ću? pa kaže valaj sa mnom isti takav slučaj Tako je kod mene. Jeste, žena, izdigne se, kaže mi, mnogo šta se oprostavlja mi se, ali sve to što ti spomenuo, isti takav slučaj je, li, i kod mene. Dakle, nemojmo gledati to što žena nekada kaže, je li, svašta, kaže nedoličnu riječ, ponekad jeli zakasnio u izvršavanju svojih obaveza prema nama, gledajmo dakle one dobre osobine. Gledajmo u one dobre osobine. Dakle, nastojimo da prelazimo svoju supruzi preko njenih loših osobina, a dakle, ako se osvrćemo i govorimo, onda govorimo o njenim lijepim osobinama. Pravimo se, nastojimo. Ako želimo da živimo lijep život, moramo dakle nekada se praviti ili možda u, počesto u većim brojem većem broju situacija počesto se praviti da ne primjećujemo takvo njeno ponašanje. Da ne primjećujemo te njene riječi. Da ne čujemo, da smo gluhi na te njene riječi. E, Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, rekao je tis'atu ašar husni hulu, el huluqi fit tagaful. Devet desetina lijepog ponašanja je u tagafulu. A tagaful jeste prelaženje, zanemarivanje. Svjestan si, znam šta ti govori, ali ne osrćeš se mnogo na to. Devet desetina lijepog ponašanja je u tome. Pa dakle, svjestan si šta ti žena govori, ali ne uzimaj za, za, za ozbiljno. Dakle, ponaša se prema tebi tako i tako, ne uzimaj to za ozbiljno. I mi dobro znamo, svjedoci smo da počesto znaju izbiti svađe problemi zbog sitnica. Zbog cijepidlačine. Što je ova čaša ovdje, što nije ovdje šta si rekla, zašto si to rekla, zašto nisi ovo rekla, zašto si to uradila, što nisi ovo uradila, gdje si vrijeme provela, u čemu si vrijeme provela, bezvezne stvari. Imao sam problem na jednom mjestu, zvali me. Hoće da se posavjetuju, iako je to gotovo. Znali su se posvađati i dati razvod zbog boje zavise. Zbog boje zavise. Store. Žena hoće ovu boju, on hoće ovu pustio to vrijedno svaće još vrijedno razvoda brak talak Daj, daj, daj. Talak je od, na kraju, ako nema načina života, sve se isprobao, problemi veliki, zapostavljaju se prava i s jedne i s druge strane, griješi se prema Allahu, griješi se i prema jednom i drugom, tad dolazi talak razvod braka, a nije? Kao što neki kažu, čini je dovedeš prvu noć, ti njoj talak dati. Se vidi ko je muško, Jedan kaže, došli njeni, oženio se i došli njeni, on, ne znam kako se to kod nazove, zove, jeli, došli njeni, prvi puta dolaze babo, majka, vraća, kako, babo, je, je. On ti pred njima svima, njoj je šamar, odvali. To se vidi koji ga, <laughs> kad skočiš i njeni, <laughs> pa njega onda izgaziš. Ne postupa se tako. Ne postupa se, jeli tako. Već dakle, pusti. Dakle, ako je pitanje Dunjaluka, pređi preko toga, ne osvrći se, ne osvrći se, jeli, mnogo, mnogo na to. Zatim treće. Ukoliko te Allah iskuša ženom koja zapostavlja svoje obaveze prema tebi, ne ispunjava tvoja prava, iskuša te neposlušnom ženom, boj se ti Allaha po pitanju njeh ako ona neće da se boji Allaha po pitanju tebe i zapostavlja svoje obaveze prema tebi tvoja prava ne ispunjava ti se boj Allaha po pitanju nje nemoj ni slučajno da zapostavljaš svoje obaveze prema njoj nemoj ni slučajno da zapostavljaš njena prava ako ona neće da se boji Allaha po pitanju tebe ti se boj Allaha po pitanju nje neka nam u našem životu općenito, a pogotovo u bračnom životu, ovo ove riječi budu vodilja. Ako ljudi neće da se boje Allaha po pitanju nas u obhođenju prema nama, mi se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju njih. Ako oni omalovažavaju nas, nemojmo mi omalovažovati njih. Nemojmo i mi uzvraćati isto mjeru. Nemojmo se mi inatiti. A takvog odnosa su najpreći, takve naši, naši bližnji. Zašto? Zato što je ahlak, obhođenje prema ljudima i ibadet ibadet naprotiv jedan od najvrednijih ibadeta ibadet činimo Allah Allah nam je naredio da se lijepo obhodimo ne to što ja hoću ili neću prema tebi to mi Allah naredio taj ibadet moram činiti njemu a ne tebi hoću se lijepo obhoditi prema tebi ili jesu ti zaslužio ili nisi zaslužio ne to Allah nam je naredio, to je ibadet. Sad ne nalazimo brojne hadise u kojima se spominje vrijednost lijepog obhođenja. Sad ne stoji u hadisu da će najbliži Allahom poslaniku alihi salacom na sudnjem danu i njemu najdrži biti oni koji budu najljepšeg ahlaka. Sad nije došlo u hadisu da će ljudi sa lijepim ahlakom postiti, postići deređe onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti Zar nije došlo u hadisu da će najviše ljudi ljude uvesti u džennet bogobojaznosti i lijepo ponašanje? I brojni drugi hadisi. Dakle, jedan od najvrednijih ibadeta kojeg činimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ukoliko ljudi neće da se lijepo obhode prema nama, gledajmo mi da se lijepo obhodimo prema, prema njima. Pa dakle, ukoliko i budemo iskušani takvom, jeli ženom koja je neposlušna, koja ne ispunjava svoje obaveze prema nama, gledajmo mi da ispunjavamo svoje obaveze prema njoj. Ne postupajmo onako kako bismo mi htjeli, kako smo mi misli, već postupajmo onako kako nam Allah nalaže. Kao što je rekao Imam Šatibi, rahimahullahu ta'ala, Allah je objavio vjeru. Allah je objavio šerijat da izvede ljude iz pokornosti strastima u pokornosti njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Većina ljudi na dunjalku pokorava se svojim strastima i ohodi se prema drugima onako kako on misli da treba a ne gleda u Allahovu vjeru, Allahovu šerijatu, Allahovu knjigu i sunnetu Allahovu poslanika alihi salatu sam kako bi trebalo, kako bi trebalo postupati. <clears throat> Pa ukoliko dakle ona neće da postupa prema tebi kako treba, ukoliko ona nije svjesna brojnih hadisa koje je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i dostavio preko svoga poslanika Muhammeda alihi sallam jer je sunet objava ukoliko ona nije svjesna riječi Allahov poslanika alihi sallam da si ti muž njoj ili džennet ili džahennem sad nije to u hadisu muž je svojoj supruzi ili džennet ili džahennem pa dobro gledaj na kojem si mjestu kod njega kako je došlo u hadisu ako nije svjesna ona hadisa riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam da sam ikome od stvorenja učinio, naredio da čini srždu stvorenju, naredio bi ženi da čini srždu svome mužu. Ako nije svjesna hadisa da žena zna koliko pravo njen muž ima kod nje, stojala bi na nogama dok on ne završi sjelom, dok ne večera. Ako ona nije svjesna tih hadisa, Ti budi svjestan hadisa Allahov poslanika alihi salacom najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj suprozi. Najbolji od vas gdje? Kod Allaha. Najbolji od vas kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svojoj poroci. Zato se ne inati. E ona meni to uradila, ja ću njoj. Neću ništa postići. Nećeš ništa postići. Samo ćeš svoj brak dovesti u pitanje i svoju djecu dovesti, dovesti u pitanje. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u 19. ajtu suri En-Nisa. Kaže وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ S njima lijepo živite. S njima se lijepo obhodite. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا Ako vi nešto prezirete kod njih, možda baš u tome što prezirete kod njih, kod svojih žena, Allah dadne vam ogromno dobro. Da znamo mi, kod žene nešto preziremo žena ne ispunjava svoje obaveze prema nama nije nam to drago strpi se na tome nemoj da ju uzvraćaš istu mjeru da se strpi na tome možda ti Allah dadne u tome ogromno dobro u komentaru ovoga ajta 19. ajta sure Nisa veliki islamski učenjak komentator Kur'an i Kerima Ebu Bekr ibnul Arabi spominje slučaj jednog šeha Ebu Mohameda ibn Zejda, koji je bio velik učenjak, učen insan, bio pobožnjak. Ali je imao neposlušnu ženu. Znalo se za to. Znalo mu sva što reći, da ispunjavati svoje obaveze prema njemu. I to se znalo, proširilo se. Pa mu ljudi ugovorili, zbog čega ti živi s njom? Ti čovjek od ugleda, učen insan, poznat insan, imaš takvu ženu, žena pun dunjavuk, moš naći daleko, daleko bolju od nje. Zašto živiš s takvom ženom? Pa kaže, ovaj bi odgovarao, Allah mi je podario brojne blagodati. Allah mi je dao zdravlje. Allah mi je dao znanje. Dao mi je Allah i metka. Allah me ničim nije iskušao. Pa mislim da me iskušao s njome. Allah mora nečim da iskuša svoga roba. Pa mislim I možda me Allah iskušao njome. I ja na, na njoj mogu da saburam. Ako bih je pustio, oženio se drugu, možda bi bio iskušan većim kušnjom. Ako bih je pustio, razveo se od nje, možda bi došla. Jer Allah mora da iskušava svoga roba. Ako je rob dobar, Allah ga mora staviti na iskušenje. Pa kaže, mogu da saburam na njoj. Mislim da je ovo Allahova kušnja prema meni, mogu li da saburam, ako bih je razveo, moguće da bi, da bi jeli, bila i došla veća kušnja. Mohamed Lutfi Sabag, učenja koji još uvijek živ, spominje slučaj svoga prijatelja. Njegov prijatelj učio je kod drugog šeha, pa je zatražio jedne prilike da mu malo govori o svom bračnom životu, kako on živi sa svojom suprugom, veliki šeha. Pa je počeo da priča. Kaže, 40 godina živim sa svojom ženom. Taj šeh mu je pričao. Prijatelju, dakle, od ovog šeha Mohameda. 40 godina živim sa svojom ženom. Za ovih 40 godina, 40 godina zapamte, nisam ni jedan dan proživio sretno s njom. Četrdeset godina. Nije bilo ni jednog dana da mi je bio sretan u životu. S njom. Pa kaže, zbog čega? Zašto živiš s njom? Kaže, saborao sam. Kaže, prvog dana kad sam se uženio s njom, vidio sam nije ona za mene. Ali kaže, rekao sam, ovo je vrijeme strpljenja. I ovo je mjesto strpljenja. Pa sam odlučio da budem strpljen na njoj. Pa kaže, pa me Allah počastio djecom, koja su dobročinitelji prema meni. Veliki dobročinitelj, čine mi dobročinstvo. Pa kaže, ta moja odbojnost, ona se loše ponašala prema njemu, teško je duši, razumiješ, kad te neko odbacuje, ignoriše, svašta ti govori, svakakve riječi ne ispunjava svoje obaveze prema tebi, nije baš lako. Ali pokušaj to da, to da prekriješ. Pa kaže, moja odbojnost prema njoj natjerala me da se povuče malo, pomogla me da se povučem i da učim. Ja sam bio s njom, ko će je slušati? Stalno nabraja, stalno svašta govori. Ha, pa sam se povukao, učio i napisao brojna djela kojima je Allah koristio ljude, druge. Također, njeno loše obhođenje prema meni natjeralo me da idem u dalu da se družim s drugim ljudima ne mislim u kući pa sam se družio s drugim ljudima i Allah je dao na mojim rukama kavul da su mnogi ljudi prihvatili pa sam kaže znao sa sobom se ili obračunavati, sviđati račun i govoriti možda da sam je pustio da sam oženio neku drugu ženu ništa od ovoga ne postigao ništa od ovoga ne postigao zato dakle strpljenje na iskušenju Pa pogotovo, dakle, ukoliko je tvoj bližnji, kroz njega došlo iskušenje, Allah poslao iskušenje kroz njega, dakle, budi strpljiv. Onaj ko je strpljiv na iskušenjima, zasigurno pripada mu lijepa, lijepa završnica. Također, Ebu Usman Nisaburi, Rahimahullah, tjela, učenjak i pobožnjak, kada je bio upitan za dijelo za koje se nada da će njime postići Allahov milost. Kada je bio upitan u svome životu, je li učinio neko dijelo, za koje se nada da bi njime za koje se on nada da bi njime mogao postići Allahu milost, ući u džennet. Pa je spomenuo slučaj svoje žene. Kaže u početku u svojim mladim danima posvetio sam se znanju, tražio znanje i badetu, nisam razmišljao o ženitbi. Nisam ni odlučio da se ženim. Ali kaže, jednog dana bio učen insan pobožan. Jednog dana srela me žena na putu. I zamolila me Allahom, zaklela me Allahom da ju ženim. On bio učenjen san i pobožan. A nosila ona nikap. Pa sam pitao gdje ti je porodca, gdje ti je kuća. Pokazala mi, pisala mi je kuća, taj, taj, otišao sam do kuće. Ušao sam kod babe, a siromašno su živjeli, bili su siromasi. I zaprosio sam njegovu kćerku. Pa se on mnogo obradovao. Učen je sam, Ebu Usman bio učen, pobožan. Pa se obradovao braku njegove kćerke sa ovim učenim insanom. Kaže, kad je bila prva noć, kad je došla kod mene, kad je otkrila veo, kaže, vidio sam Danijeli i pa nikako. Na jedno oko uopće nije vidio. Pa sam rekao sebi, dolaze dani strpljenja. Dolaze dani strpljenja, kaže, ali ona se prema meni obhodila najljepše, a ja sam je prezirao iznad duše. Živio sam kao na lomači. Ona ispunjavala svoje obaveze prema meni, vodila računa o meni, nije mi dozvoljavala da idem iz kući. Željela je da sa mnom provodi svo vrijeme, da uči vjeru od mene, ali zbog njenog izgleda, kao da sam na lomači živio ali nikada sebi nisam dao za pravo da joj to pokažem, da joj dam do znanja. Nikada ničim joj nisam dao do znanja da osjećam odbojnost prema njoj. Nikada. Već sam to prikrivao, govorio lijepe riječi i ostao. A iznad duše sam i usio. Nekako jedan reče mu žena, eto što lijepo živimo, da Allah dadne da živimo i u dženu. Kaže, nevala, a to što te bila dozjela dosta te bilo na dunjavku. Dosta sam, kaže, sabro od... na dunjavku s tobom. Sabrao sam na tebi s tobom, kao što je Jub sabrao sa svojom bolestom. Evo je živa bila. Ha. Ebu Osman Isaburi 20 godina je živo sa ovom ženom. 20 godina, pa kada je bio upitan za dijelo za koje se nada, nada, dakle ničim nije pokazao da je prezire, da je mrzio da je uputio neku lošu riječ. Jeli? Kada je bio upitan za djelo za koje se nada da će njime postići Allahu milost, spominjao bi ovo djelo. Šta mislite vi? Ima li koristi u životu s takvom ženom? Sa neposlušnom ženom? Hoći sva što hoće reći? Nema jela, nema pila, peri sebi sam, peglaj sebi sam. Bi li vi mogli spominjati koju korist u životu s takvom ženom? Da živiš i da si strpljiv, s takvom ženom. Hm? Šejh Ebu Ishak el-Huveni, čuli ste ga? Čuli ste za njega? Često se od njega prevodi, jeli, predavanja, hutbe, klipovi, jeli, kraći. Spominje koristi života sa neposlušnom ženom. Spominje koristi života sa neposlušnom ženom koja hoće svašta reći, svašta uraditi. Pa kaže prva korist. Takva žena, hoće svašta hoće reći, svašta u rad prate, napraviti svašta u kući. Kaže, takva te žena postiče na zikr. Da zikriš Allah. Kada ti svašta kaže ti, nari i vede i radi. La havla, la kuvete ila bla. Kad ti svašta uradi, ti zikriš. Šta ćeš, ne možeš se načutiti. Stagfirullah, subhanallah. Kako možeš to da govoriš? Kaže, zatim druga korist. U životu s takvom ženom. Jeste da te pomaže na obaranju pogleda. Ne gledaš u nju, izgledaš u bilo koju drugu ženu. Ako bi htio da pogledaš u neku drugu ženu, kaže sve što one u PDK isto. Ne gledaj, sve su one iste. Ne gledaš u druge žene. Zatim, pomažete u održavanju rodbinskih veza. Ne mi se ići kući. Ako nećeš kući, onda odeš babi, odeš majici, odeš bratu, odeš sestri održavaš rodbinske veze, često si kod njih. Također kaže, pomaže ti da skineš kilažu, da smršaš. Ha? Ništa ti se ne jede, ne pije, pogotovo njeno, kad ti ona spravi. Tako dakle da ima koristi i u životu sa takvom ženom dakle treba gledati na, na dobru stranu a ne dakle samo na, <clears throat> na lošu pa ako bude iskušan dakle sličnom ženom neka se strpi jer mu Allah subhanahu wa ta'la može dati u tome ogromno dobro i zasigurno ko bude strpljiv na iskušenjima Allah subhanahu wa ta'la onome koji bude ustrajen ko bude sabir mu sabir ko bude strpljiv u tome Allah subhanahu wa ta'la daće mu ogromno ogromno dobro ne smijemo nijukom slučaju na njihovo zlo uzvraćati zlim ne smijemo na njihovo zlo uzvraćati zlim, ako se oni ne boje Allaha po pitanju nas, mi se trebamo bojati Allaha po pitanju njih. Jedan od vezira halife Ma'muna Abdullah ibn Muhammed ibn Tahir, prenosi ovaj prelijep slučaj i prelijepe riječi Ma'muna Kaže ministar, vezir, ministar Ma'muna, halife Ma'muna Bio sam kod halife Ma'muna imao je neku potrebu pa je počeo da doziva slugu, o sluga, o sluga, o sluga, da mu dođe, treba mu nešto. Kaže, ja sjedim kod njega. Pa je izašao sluga i ovako se podbočio. Kao da je obrnuta situacija. E kaže, dokle više, o slugo, o slugo, o slugo, dokle više? Kaže, za sluga ne treba da spava, za sluga ne treba da jede, za sluga ne treba da pije, dokle više? Dokle više? Au, kaže Abdullah ibn Muhammed Tahir, kaže, sad sam, samo mislim kad će pozvat sablju i da ostane bez tog sluge. Pa kaže, pa mi se halifa me on okrenuo. Pa kaže, vidiš Abdullah, takve su ti sluge. Kad ti uljepšaš svoj odnos prema njima, kad se ti lijepo obhodiš prema njima, oni se loše obhode prema tebi. Kad ti uljepšaš svoj odnos prema njima, oni pogoršaju svoj odnos prema tebi. A kada ti pogoršaš svoj odnos prema njima, oni uljepšaju svoj odnos prema tebi. Pa je rekao zlatni rič, tako mi Allaha, mi nećemo pogoršati svoj odnos prema njima, da bi oni poboljšali svoj odnos prema nama. Mi se nećemo loše obhoditi prema njima, da bismo za uzvrat dobili pažnju od njih i njihovo služenje, njihovo lijepo obhođenje prema, prema nama. Dakle, ukoliko se oni loše obhode, ne boje se Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju nas, mi se moramo bojati Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju njih. One zapostavljaju naša prava, ni u kom slučaju mi ne smijemo zapostavljati njihova, njihova prava, već dakle maksimalno koliko smo u mogućnosti ispunjavati ih. I četvrto, moramo biti svjesni stvarnosti u kojoj živimo. Moramo biti svjesni stvarnosti u kojoj živimo, sa svojom suprugom. Dakle, vrijeme u kojem živimo. I ne tražiti od svoje supruge da bude poput ranijih žena po pitanju njenih potreba, njenih sklonosti i sl. Ako me razumijete. Vrijeme u kojem živimo nije nalik vremenu naših nena i pranena i sl. Žena došla je u tvoju kuću, udala se za tebe, došla iz babine kući. ima sestre, ima prijateljice koji su također se poudale, bila je u njihovoj kući, vidjela kako one žive, imaju lijepu kuću, ukrasile sebi kuću, dolazi u tvoju kuću, možda u babinoj kući nije imala slobode da ona ukrašava svoju kuću kako je ona htjela, da ukrašava babinu kuću, bilo je stid, dolazi u tvoju kuću i ona hoće da se malo opusti u tvojoj kući, pusti joj. Ona hoće da urađuje kuću, ovdje će biti kauč, ovdje će biti ormar, ovdje će biti, jel, nek bude, pusti joj, pusti joj. Nemoj dakle tražiti od nje da bude svojih potreba i sklonosti kakve su nekad bile naše nene. Sinija, šilta i to je to. Pusti joj, nemoj da budeš krt prema svoje ženi. Ako si u mogućnosti, imaš mogućnosti, imaš i metka, nemoj da budeš krt. Zabor, nemoj da zaboraviš hadis, sjeti se hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu u kojem se spominje nekoliko dinara pa kaže najvredniji od svih njih jeste dinar koji se udjeli na svoju porodicu na svoju porodicu dolazili bi kod Ali ibn Hasan, ibn Ali radi Allahu rahimahullahu ta'ala alaihi pa bi nalazili kod njega jele lijepo opremljenu sobu što nije bilo kod drugih uobičajno kod drugih da su tako kuće bile opremljene. Pa bi govorio, kad nam Allah podari imetka i mi nastojimo da se vidi ta Allaha blagodat kod nas. A kad budemo siromašni, onda dakle onako kako smo stanje, tako se jeli i ponašamo. Također, Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, kada je oženio svoga sina Bilala, Abdullah ibn Omer, ashab, oženio svoga sina Bilala, pa su žene okitile kuću, pripremile kuću za mladu, za goste, na nesvakidašnji način. Na sve zidove prostrle zavijese u raznim bojama. Pa su pojedini ashabi došli poput e-, Ebu Ayyubal Ansari, Abdullah, šta je ovo Abdullah? Otkud ovakav način ukrašavanja kuća? Poneki spominju da je to bilo zabranjeno, jer zidovi kabe su presvučeni platno. Ha? Pa kaže, otkud ovakav način ukrašavanja kuća? Pa bi Abdullah ibn Umar govorio, galebet na nisa žene su nas savladale. Žene su nas nadladale. Ženska stvar, nismo se mogli oduprijeti, oduprijeti njima. Pa također, poznato nam je dobro da Ajša radijallahu talanha, kao supruga Allahovog poslanika, dakle, bila je udana za njega, a igrala se sa, igrala se sa lutkama. Igrala se sa lutkama. I ne spominje se da je Allahov poslanika, ali i zabranjivao jeli, ili nešto pogrno govorio. Tako, dakle, budimo svjesni stvarnosti u kojoj živimo, žena hoće da se ukrasi, da se dotjera, da ukrasi svoju kuću, da dotjera svoju kuću, neka to čini. Dunjaluk, nemoj da to, dakle, uzimaš nešto za ozbiljno. Pojedini sve smatraju pr e, rasipanjem, pretjerivanjem, pa nema zavijesa, na zidovima su novine polijepljene. Nema fasade, nema krećane, nema, nema farbe, zidovi uopšte nisu, nego onako malter kupatilo isto na takav način, kao pretjerivanje, to je rasipanje i metka, rasipanje novca. Nije rasipanje. Da stvoriš sebi fin ambijent, da uživaš sa svojom suprugom u svojoj kući, ništa nije vrijedno toga. Imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala, kada bi bio upitan o ogromnoj gozbi koju brat pripremi svojoj braći, je to pretjerivanje, je to rasipanje? Kaže, kada bi mogao cijeli dunjaluk da stavi u usta svome bratu, to ne bi bilo rasipanje. Kada bi mogao cijeli dunjaluk da uzme i da ponudi svoje braćke, to ne bi bilo, ne bi bilo rasipanje. Jer iz takvog odnosa proizilazi dakle, zasigurno lijepo obhođenje, jačanje ljubavi jeli, i prijateljskih i svakako jeli, bračnih veza. Nisam htio mnogo da duljim dakle, ove četiri petovih stvari. Inšallahu ta'ala, budemo li se pridržavali ih kako treba, inšallahu ta'ala nadat se da se naše jeli, bračne veze naše, jeli, bračni odnosi poprave. Dakle, brak nije odnos uzajamnog iskorištavanja, već odnos uzajamnog potpomaganja. Uzajamnog potpomaganja, a ne dakle uzajamnog iskorištavanja. Zatim, ne tražimo potpunost potpunu, savršenu ženu ne možemo naći. Već ukoliko primijetimo kod nje neku manjkavost, neku mahanu, pogledajmo u njenu dobru vrlinu, zadovoljimo se njome, a onu manjkavost polahko kod nje ispravljajmo. Ukoliko od žene doživimo neposlušnost, nepokornost, bude zapostavljala naša prava, svoje obaveze prema nama, strpimo se na tome. Ne žurimo sa razvodom braka, ne žurimo sa inatom, da se inatimo i da uzvraćamo njoj na isti način, da se ponašamo kako se ona ponaša, ponaša prema nama, jeli, i budimo svjesni stvarnosti vremena u kojem živimo. Naravno, dakle, kada je pitanje Donjaluka, neko si se sa šerijatom, e, jeli, ne uzimajmo to za ozbiljno i ne dovodimo jeli, svoje bračne veze, bračne odnose u pitanje. Inšallah, tala, nadam se da će biti ako Bog da prilike da progovorimo i kako se Allahu poslanik alihi salacom uhodio prema svojim suprugama. dakle, kada bude narodni skup sastanak kako Bog da govorit ćemo o tome. Subhanak Allahum i bihamdi kašhedu ilaha ila ila ila tista kratu tubi. Ako ima neko nešto da pita. Hm? Čovjek baš ne može na ono osad gura previšim tijek, pa da je suhost neko ste upali. Kada me odpreš, ono ja mu uči, ja mogu i sve. On je od njemu da se bura se dese problemi u braku, ili bilo šta, u braku ili mimo braka desi se iskušenje, čovjek treba da bude zadovoljan time, ali to što je zadovoljan ne znači da se treba prepustiti tome već dakle zavisno šta mu se desi, problem u braku ili nešto drugo, treba da pogleda u Allahovu vjeru, da vidi kako, šta je došlo u Allahovu vjeri, koji je savjet smjenca upustva da se taj problem riješi. Ako nema on znanja, da se obrati učenim, da se obrati učenim ljudima. Dakle, treba da sabura dok ne pronađe rješenje. Jel? Jel? da dakle potraži rješenje, da se posavjetuje. Poznato je je li kada se desi neposlušnost od strane žene, je li kako se žena savjetuje, je li kako se žena popravlja. Jedan iz njene porodice, jedan iz tvoje porodice ili prije svega da ti savjetuješ ili da se odvojiš nakon toga u postelji, ali dakle sve ovo nakon što kod tebe prevlada mišljenje da će koristiti. Ni za jednom od ovih metoda ne bi trebao insan da posegne ako vidi da neće koristiti da je ostavi u kući da on negdje odje drugo ne dakle ako vidi da će koristiti ta metoda onda ako vidi da ne koristi metoda ne bi trebalo posjegnuti za, za njom ali inša Allahu čovjek ako bude tražio suprugu koja se boji Allaha i nakon toga nakon sklapanja braka bude nastavio sa njenim vjerskim odgojom na kraju vidjet ćemo dakle i ovo što sam spomenuo i mnogo drugo što nije spomenuto svi mi to manje više znamo ovo je samo podsjećanje. Na kraju vidjet ćemo da u braku naše odnose regulira bogobojaznost. Šta je ženama? Pa su ravnodušne sprem hadisa, muž ti je džennet ili džahennem. Halo, to nije mala stvar. Dakle, da zbog muža možeš otići u džennet i uživati u džennetu koji je vječan. Nema više smrti. Ili možeš vječno boraviti u džahennem, goriti, kažnjavati se. I šta je nama, pa nismo svjesni hadisa, najbolji od vas kod Allaha. Najbolji od vas kod Allaha jesu oni koji su najbolji prema svojim ženama. Vidjet na kraju da se sve vraća na bogobojaznost. Na strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali dakle, uglavnom, u većini situacija strpljenje je što kao mila majka. Mene pita nije vezano za tijelo, čovjek je nastradao, ne znam u kojoj zemlji, negdje na zapad. Pa, će dobiti ili dobio neko oštot, da, znači, zato, ja sam on iskoristio, na primjer, za, za, za, za rađenje tijela svijeta. Na primjer, neki hajde. Ne što ono može? Može. Može.